Уроки англійської. Подкаст bbc.ua В ефірі BBC програма The Market. Ринок. Мене звуть Дмитро Костенко. And I'm Susan Fern. Сьогодні в програмі місцева рада обговорює майбутнє ринку на Брайан Стріт. А ще як англійською переказувати те, що сказали інші. Отже, ринкові на Брайан Стріт загрожує будівництво нового супермаркету. Це питання саме планується обговорити на засіданні місцевої ради, біля якої має бути проведено також акцію протесту. Save our street! Save our street! Так, врятуйте нашу вулицю. Гаррі Смарт видрукував листівки до акції протесту, але щось пішло не так. Well, the leaflets had the wrong day on them. They were supposed to say Tuesday, but they said Thursday так на листівках не той день. Але приєднаємося до акції протесту, яка таки відбувається біля приміщення місцевої ради. How many people are at the protest? Послухаємо, аби дізнатися, скільки людей прийшло. Save our street! Save our street! Oh, they warned me there'd be a protest. Is this it? Three of you? There'll be more people along in a minute. Yeah. Oh, well, I hope there are. I'm all for democracy. You know, Sylvia, I don't think anyone else is coming to the protest. You're right. Huh. Certainly no sign of Gary Smart. Mm. And he promised he'd be here. Oh, well. Just you, me, and Felix the fish. I thought it'd be a bit more fun than this. То тобто, скільки ж людей бере участь в акції протесту? Only three. Лише троє: журналістка Джина і продавщиця фруктів та овочів Сильвія, а ще продавець риби Фелікс. Одна з членів ради не надто вражена обсягом акції. Вона каже: They warned me they'd be a protest. Is this it? Only three of you? Мене застерігали, що буде протест. Це що, він і є? Лише троє вас? Звичайно, мусив прийти принаймні ще один ринковий торговець. But there's no sign of Gary Smart. Справді, ані духу Гаррі Смарта немає. Сильвія каже: He promised he'd be here. Він обіцяв, що буде тут. Фелікс, схоже, теж трохи засмучений усім цим. I thought it'd be a bit more fun than this. Сьюзан, нагадай ще раз три останні речення. They warned me there'd be a protest. He promised he'd be here. I thought it'd be a bit more fun than this. Усе це приклади непрямої мови, яка і є темою нашої мовної хвилинки. То як же передати слова чи думки іншої людини? Є два основні способи. Перший процитувати слова точно. Ось так. He said, I work in a supermarket а другий спосіб вжити непряму мову. He said that he worked in a supermarket. При вживанні непрямої мови дотримуйтеся правил узгодження часів. Порівняймо. He said, I work in a supermarket. І He said that he worked in a supermarket. перша частина речення в минулому часі, а отож і друга переходить в минулий час. Work worked. He said that he worked in a supermarket. Ну а тепер повторюємо за Сьюзан. He said that he worked in a supermarket. He said that he worked in a supermarket. А тепер самі скажіть таке. Вона сказала, що живе в Америці. She said that she lived in America. А тепер скажіть, мене застерігали, що буде протест. They warned me there'd be a protest. They warned me there would be a protest. У прямій мові слова звучали так: There will be a protest. У непрямій ставимо will у минулий час. Would. They warned me there would be a protest. Що ж, прослухаймо ту сцену ще раз, звертаючи увагу на непряму мову. They warned me there'd be a protest. Is this it? Three of you? There'll be more people along in a minute. Yeah. Oh, well, I hope there are. I'm all for democracy. you know, Sylvia, I don't think anyone else is coming to the protest. You're right. Huh. Certainly no sign of Gary Smart. Mm. And he promised he'd be here. Oh, well. Just you, me, and Felix the fish. I thought it'd be a bit more fun than this. Отже, акцію протесту на захист ринку на Бренд Стріт навряд чи можна назвати успішною. Але що тим часом відбувається власне на засіданні ради? Послухайте, як одна з членів ради говорить про місце ринку в цивілізованій країні. A civilized country. Якими саме словами вона характеризує ринок на Брайан Стріт? Послухаймо. There's the rule of law in this country. Not in Bryant Street Market, though. Only last month, our local police force was investigating the sale of pirated merchandise from one of the stores. Thank you, Lemmy. We say we live in a civilized country. Ah. Have you ever walked down Bryant Street at the end of the ah. day? <laughs> Bags of rubbish, uh. rotten vegetables, uh, rats, uh, mice, mm-hmm. and I don't know what else. That's not true. That's just not true. We're told that Bryant Street provides a vital service to the local community. But how many people turned up today to support it? I counted three on oh, my way in to today's council meeting. Thank you very much, Gary. To put it bluntly, Bryant Street Market is dirty, old fashioned, unloved, and unlucky. I say to you, let's sweep out the old and bring in the new. I urge you to give Mr. Kaz Jansen and his proposal for the new supermarket your full support. Отже, ця член ради явно не вважає ринок на Брайан-стріт вельми цивілізованим місцем. Вона називає його Dirty, old fashioned, unloved, and unlucky. Брудним, старомодним, ненависним і невдатним. Більше того, на ринку є кримінал. Only last month the police were investigating the sale of pirated merchandise. Так, продавалися піратські товари. Ну а ще там панує антисанітарія, безлад. Bags of rubbish, rotten vegetables, mice, rats and I don't know what else. О, пацюки, миші, гнилі овочі. Член ради каже, що людям не потрібен той ринок. How many people turned up today to support it? I counted three on my way in to today's council meeting. Лише троє вийшли на захист ринку. Що ж, не дивина, що вона підтримує Каза Джансона, який планує збудувати модерний супермаркет. I urge you to give Mr. Kaz Jansen and his proposal for the new supermarket your full support. Я закликаю вас висловити повну підтримку Казу Джансону та його пропозиції збудувати новий супермаркет. Good speech, though. Справді, гарна, професійно виголошена промова. Вона і підводить нас до сьогоднішньої рубрики у центрі уваги бізнес. Business Focus. Уміння переконувати завжди цінувалося в усіх сферах громадського життя, особливо у політиці та в бізнесі. Мистецтво словесного переконання називається rhetoric. Rhetoric. риторика. У своїй промові член ради вдається до простого і давнього риторичного методу подати свої доводи у трьох пунктах. Кожен з пунктів вона починає так: We say, we say. we're told. Послухаймо ще раз, як вона це робить. There's the rule of law in this country. Not in Bryant Street Market, though. Only last month, our local police force was investigating the sale of pirated merchandise from one of the stalls. Thank you, Lemmy. We say we live in a civilized country. Oh. Have you ever walked down Bryant Street at the end of the ah. day? <laughs> Bags of rubbish, rotten vegetables, ah. rats, mm. mice, mm. and I don't know what else. That's not true. That's just not mm. true. We're told that Bryant Street provides a vital service to the local community. But how many people turned up today to support it? I counted three on oh, my way in to today's council meeting. Thank you very much, Gary. Отже, виокремлення трьох чітких пунктів один з класичних методів переконати інших. Ви слухали рубрику у центрі уваги бізнес. Business Focus. Ну що ж, тепер, коли ми трохи поговорили про мистецтво виголошення промов, прослухаймо закінчення сцени в залі засідань місцевої ради. Як реагують на промову Джина, Сильвія та Фелікс? To put it bluntly, Bryant Street Market is dirty, old fashioned, unloved, and unlucky. I say to you, let's sweep out the old and bring in the new. I urge you to give Mr. Kaz Jansen and his proposal for the new supermarket your full support. yeah. yeah. absolutely. Yeah. Oh, come on, Sylvia. Let's face it, we've lost. Let's go and get a drink, huh? Might as well. Are you coming, Felix? Uh, no. Uh, actually, well, I-, I, told my mum I wouldn't be home late. Oh, Felix. Отже, Джина вважає, що битва за збереження ринку на Брайан Стріт програно. Let's face it, we've lost. Досі ми слухали записи, здійснені у студіях BBC. Час почути, як дещо з вивченого сьогодні може використовуватися у живій мові реальних людей. Пригадуєте, ми говорили про непряму мову. He said that he worked in a supermarket. They warned me that there'd be a protest. У наступній розмові чоловік скаржиться на те, що в нього зламався комп'ютер. Спробуйте розчути приклад непрямої мови. What's the matter, Tim? Why are you just sitting around? You've got nothing to do. Well, there's not a lot I can do these days. Once you're uh, on the computer, all of your work happens on computers. So it's gone down. It's gone down. So I have no access to receive or send emails, um, nor can I write any documents, create documents, or send faxes. So it's a case of filing and meetings and planning today. Have you told the engineers? The engineers are going to take a look this morning at one o'clock, and uh, they said they'd fix it in time for tomorrow morning. So you'll be able to do some work tomorrow morning. Well, let's hope so. Отже, приклад непрямої мови був такий. They said they'd fix it in time for tomorrow morning. Ну що ж, наші герої усе ще намагаються зупинити будівництво нового супермаркету. Стоп! кажуть вони. І саме таку назву має пісня, з якою ми вас залишаємо. Виконує її група Spice Girls. Уроки англійської. Подкаст bbc.ua